Glenn, eus la retain ou ken labour eger se ia, i e fe oang ar stadao in anet. A vi pezion kredet, el rezon. Ba ya, preg la retche menzen. Me gaf ken aeho un dan hegridik un tamets. Hor e klar la retain eus liwet gewir dain? O, oh, ia, haner de tse taget diari jetan gev. Am hag e chanje gen aeo e bedinerer djuir